Egunon entzuleak, ziuraski entzun duzuen bezala, duela guti sekula mainok jende gehiu altu da Lampedusa saugartera, Afrikatik. Mugimendu masibo horrek zerikusia dudoike Libian gertaturenarekin. Daniel deituriko ekaitzaren ondorioz, egun batean bi urteko eurien baliokidea erori da ziren aike eskualdean ekialdean. Pentsa ustaritzen eroriko balira egun batean irumetro ez gain, Libian bi urtegi puskatu dira eta ama bi mila hil, auskalo oain ere zenbat etxegabetu eta gozea pairatzen. Horren ondorioz, lanpedusara milaka heldu eta politikari batzuk jaanik mugak gogortu beharrumen direla eta bar betiko leloa. Gauza batzuk aski argi dira. Horrelako muturreko eguraldi gehiago izanen ditugu heldu urtetan. Gosea eta ondamendietatik ies egiten dutenak ez dira gutxiago izanen eta ez dira ies egiten geldituko. Bizia arriskatzen dute Europara iristeko eta ez ditu polizia gehiagok beldurtuko. Baina horren bitartean eskuin muturrak eta gerota gehiago ere eskuin klasikoak egoera baliatuko dute bertze arazoetatik arreta urruntzeko. Adibidez, zerga iesa, edo klimaldaketaren kontra ez dutera deus egiten. Eta hor, nere iduriz, bi erronka ditugu, bata globala eta bertzia Euskal Herrian. Globalki errefusiatuen kontrako kontakizunak desegitea. Kontakizun horiek iritziak moldatzen dituztelako eta hoengoz ez norabide onera. Eta Euskal Herrian oraingoz ez pagaude prest, Frantzian edo Espainian eskuin muturra kontakizun hori erabiliz gailentzen bada. Eta boterera iritsiz, autonomiak zapustu eta irielkargoa desegin nahi badute, eta hori ikastolak eta Euskarazko edabideak aipatu gabe. Ez zaigu lanik falta beraz, oldar horren aurkako kultura bat sendotzeko. Eldudian urtetan zer gertatuko den zehazki ezin badugu jakin, badakigu bederen ezkarrela aspertuko.